12 skirsnis, perskirimas 15. Petronijus Vinicijui. Per patikimą vergą siunčiu tau iš ansiau šitą laišką, į kurį nors tavo ranka daugiau prie kardo ir skydo pratusi, manau, per tą patį pasintinį ilgai nedelsias atsakysi. Palikau tave gerame kelyje ir pilna vilčių, tad tikiuosi, kad arba jau numalšinai saldų geismą lygijos glėbyje, arba jį numalšinsi – kol tikras žiemos vėjas papūs į kampaniją iš sorakto viršūnių. O mano Vinicijau, te būna tavo mokytoja auksinė Kipro deivė, o tu būk mokytoju tos lygų aušros, kuri bėga nuo meilės saulės. Ir visada atmink, kad marmuras, nors ir visų brangiausias, yra niekas ir tikrą vertę įgauna tik tada, kai išę devrų paverčia skulptoriaus ranka. Būk toks skulptorius ir tu, karysimo. Neužtenka vien mylėti, reikia mokėti mylėti ir sugebėti išmokyti meilės. Juk malonumą jaučia ir plebėjas, ir net gyvuliai, bet tikras žmogus tuo ir skiriasi nuo jų, kad jį lyg paverčia tauriu menu ir mėgaudamasis juo tai žino, visą jo dieviškąją vertę mintyse suvokia, tokiu būdu ne vien kūną, bet ir sielą pasautina. Nekartą, kai apie mūsų gyvenimo tuštybę, netikrumą ir nuobodulį pagalvoju, man ateina mintis, kad tu gal ir geriau pasirinkai ir kad ne Cezario rūmai, o karas ir meilė yra vieninteliai du dalykai, dėl ko gimti ir gyventi verta. Kare buvai laimingas, būk toks ir meilėje, o jei įdomu, kas dedasi Cezario rūmose, aš tau apie tai retkarčiais pranešiu. Taigi sėdime čia, ansijuje ir puoselėjame savo dangišką į balsą, bet vis jaučiame neapykantą Romai – O žiemą ketiname persikelti į Bajus, kad galėtume viešai pasirodyti Neapolyje, kurio žmonės, kaip graikai, geriau sugebės mus įvertinti negu Tibro pakrantėje gyvenanti Vilkės padermijai. Suplauks minios iš Bajų, Pompėjų, iš Puteolų, iš Kumų ir Stabijų, nes tiks mums nei plojimų, nei vainikų ir tai mus paskatins užsimotai kelioniai į Ahają. O mažosios Augustos atminimas? Taip, ją vis dar apraudame, gėdame savo sudėtus himnus taip nuostabiai, kad sirenos iš pavydo susislėpė giliausiose amfitritės solose. Vieto jų mūsų klausytųsi delfinai, jeigu jiems netrukdytų jūros mūša. Skausmas mūsų lygi šiol neatlėgęs, tad jį rodome žmonėms visomis pozomis, kurių tik mokos kultūros menas – ir labai atidžiai sekame, ar jis mums gražiai dera ir ar žmonės sugeba tą grožį suprasti. Ak, mano mielas, numirsime kaip juokdariai ir komedijantai. Čia yra visi augustijonai ir augustijonės, neskaitant penkių šimtų asilių, kurių pienę maudosi paupėja ir dešimties tūkstančių pernų. Kartais būna ir linksma, Kalvija Krispinila sensta sklinda šnekos, jog ji priprašysi paupėje, kad ši leistų maudytis tuoj pat po jos. Negydėjai Lukanas kirto per veidą įtaręs, kad ji turi santykių su gladiatoriumi. Sporas kauliukais pralošė į žmoną, senecijonai. Tarkvatas Ilanas siūlė man už eunikę keturis juodbėrius, kurie šiemet nebejotinai laimės lenktynės. Nepanorau. Ir tau dėkingas, kad jos nepriemiai. O dėl Torkvato Silano, tai svarkšelis net nenutuokia, kad jau yra daugiau šešėlis negu žmogus. Jo mirtis nuspręsta. O žinai, kokia jo kaltė? Jis dieviškųjų Augusto provaikaitis. Nėra jam įsigelbėjimo. Toksai mūsų pasaulis. Laukime čia, kaip žinai, Tiridato, o tuo tarpu Vologezas atsiuntė įžeidžiamą laišką. Kadangi jis užkariavęs Armeniją, tai prašo ją palikti Tiridato vardu jam Jeigu ne, vis tiek jos neatiduosas. Koks pasityčiojimas. Tad nutarėme kariauti. Korvulonas gaus tokią galę, kokią turėjo didysis Pompėjus per karą su jūrų plėšikais. Tačiau buvo valandėlė, kai Neronas vyravo, turbūt bijojo šlovės, kuri gali po pergalės tekti Korbulonui. Netgi ketinta vyriausiųjų vadus skirti mūsų aulą, pasipriešino popėja, nes jei kompanijos dorovingumas matyt yra it krislas akyje. Vatinijus pažadėjo mums kažkokias nepaprastas gladiatorių kovas, kurias ketina surenkti Benevente. Priešingai posakiui, kurpius tiesprendžia apie kurpes, žiūrėk, kaip prasisiekia kurpiai mūsų laikais, Vitelijus kurpiaus palikuonis, o Vatinijus tikras sūnus, gal dar ir pats tempi dervasiulį. Aktorius Alituras vakar nuostabiai vaidino Edipą, teiravausi taip pat jo kaip žydo, ar krikščionys ir žydai tai tas pat? Atsakė man, kad žydai nuo amžių turėję savo religiją, o krikščionys esą nauja sekta, neseniai kilusi judėjoje. Tiberijaus laikais ten buvęs nukryžiuotas vienas žmogus, kurio sekėjų kasdien vis gausėja ir jie jį laiko dievu. Atrodo, kad jokių kitų dievų, o ypač mūsiškių, negirdėti nenori. Nesuprantu, kuo tai jiems pakenktų. Pigelinas jau akivaizdžiai rodo man savo priešiškumą, kol kas nevalioja manęs veikti, tačiau vienu atžvilgiu yra už mane pranašesnis. Jis labiau brangina gyvenimą ir kartu didesnis niekšas negu aš. O tai jis artina su Aheno barbu. Jiedu susitars anksčiau ar vėliau, tada ateis mano eilį. Kada taip atsitiks, nežinau bet vis tiek turi atsitikti, taigi neverta sukti galvos dėl termino. Tuo tarpu reikia linksmintis, gyvenimas šiaip jau būtų neblogas, jei nevarė barzdis. Per jį kartai žmogus pats savimi bjauriesi. Tuščiai mėginu kovą dėl jo malonės laikyti tam tikromis cirko lenktynėmis, tam tikrų žaidimų, tam tikromis varžybomis, kur pergaliai paglausto savimeilę. Teisybę sakant, aš dažnai taip savo aiškinuosi, bet kartais man atrodo, jog esu kaip tas Hilonas, nieko negeresnis už jį. Kai jis tau nebebus reikalingas, atsiūsk man, patiko jo pamokomus kalbus, pasveikink nuo mane savo dieviškąją krikščionę, dar geriau paprašyk mano vardu, kad nebūtų tau kaip žuvis. Duok žinę apie savo sveikatą, duok žinę apie meilę, mokėk mylėti, išmokyk meilės ir lik sveikas. M.K. Vinicijus Petronijui Lygijos kol kas nėra. Jei neturėčiau vilties ją greitai surasti, negautum šio atsakymo, nes kai gyvenimas nemielas, ir rašyti nėra ūpo. Norėjau patikrinti, ar Hilonas manęs neapgaudinėja, ir tą naktį, kai atėjo Euricijui pinigų, susisupau kariškų apsiautalu ir vokčiomis nusėlinau paskui jį ir jam duotą berniuką. Kai jie nuėjo į vietą, sekiau iš tolo pasislėpęs prie plauko ir stulpo, ir įsitikinau, kad Euricijus nėra išgalvotas asmuo. Žemai priaupės keliasdešimt žmonių deglų šviesoje, nešį akmenis nuo didelės baržos ir krovė ant krantų. Mačiau, kaip Hilonas priejo prie jų ir pradėjo kalbėti su kažkokiu seniu, tas netrukus puolė jam po kojų, kiti juos apspito, girdėjau jų nuostabo šūksnius. Mano akise berniukas atidavė kapšą Euricijui, šis sugriebęs ėmė melstis, iškėlęs aukštyn rankas, o prie jo klūpojo dar vienas turbūt sūnus. Hilonas kažką kalbėjęs, o ką išgirsti negalėjau, palaimino tuos klūpančiuosius, taip pat kitus brėždamas ore ženklus panašius į kryžių, kurį jie matyt garbina, nes visi suklaupė. Man knietėjo nueiti pas juos ir pažadėti tris tokius kapšus tam, kuris parodys lygiją – tačiau bijojau sugadinti Hilonui darbą ir kiek padvėjojęs pasišalinau. Tai vyko maždaug po 12 dienų tau išvykus. Paskui jis buvo pas mane kelis kartus, pats man pasakojo, kad tarp krikščionių esas didžiai gerbiamas. Atseit, jeigu ligi šiol lygijos nesuradęs, tai tik todėl, kad pačioje Romoje jų jau aibi, taigi ne visi pažįsta ir ne visi gali žinoti, kas tarp jų dedasi. Jie atsargus ir apskritai nešnekus, bet jis guldas galva, kai tik prasigausias iki vyresniųjų vadinamųjų presbiterių, mokėjusias išpešti iš jų visas paslaptis, su keletu vyresniųjų jau susipažinęs ir bandęs kvosti, bet atsargiai, kad per skubėjimą nesukeltų įtarimų ir neapsunkintų viso žygio. Ir nors laukti sunku, nors trūksta kantrybės, vis dėlto jaučiu, kad jis gerai daro ir laukiu. Hilonas taip pat sužinojo, kad melstis jie būrėsi sutartuose vietose, dažnai už miesto vartų, tuščiuose namuose, net arenarijose, ten garbina Kristų, gėda ir vaišinasi. Tokių vietų yra daug. Hilonas manas, kad lygiai tyčia einanti melstis kitur negu pomponija, kad teismo ir tardymo atveju toj galėtų prisiekti nežinanti jos slėptuvis. Galbūt šį atsargumą jai patarė presbiteriai, Kai Hilonas sužinos tas vietas, kartu su juo vaikščiosiu ten, ir jeigu dievai man lems išvysti lygiją, tai prisiekiu Jupiteriu, šį kartą jie neįsprūs man iš rankų. Galvoju bet vangos apie tas maldų vietas. Hilonas nenori, kad su juo vaikščiočiau, bijo, bet aš negaliu sėdėti namie. Pažinčiau ją iš karto, nors būtų persirengusi ar užsidengusi. Jie renkasi ten naktį, bet aš pažinčiau ir naktį. Pažinčiau visur jos balsą ir judesius. Pats dalyvausiu persirengęs ir seksiu kiekvieną įeinantį ir išeinantį, bet vangos apie ją galvoju, užtat ir pažinsiu. Hilonas turi pasirodyti rytoj ir eisime. Pasimsiu ginklą. Keli mano vergai įsiūsti į provinciją grįžo tuščiomis. Tačiau dabar esu įsitikinęs, kad į čia mieste, gal net netoli, ir pats aplankiau daug namų tariamai siūlydamasis į tarnus. Pas mane jai bus šimtą kartų geriau, nes ten skurdžių knipždėlynas, o aš jai nieko nešikštėčiau. Rašai, kad gerai pasirinkau. Štai mano pasirinkimas – rūpešiai ir sielvartas. Pirmiausia, eisime į tuos namus, kurie mieste, o paskui už jo vartų. Viltis kas rytą žypteli, kitai būtų neįmanoma gyventi. Tu sakai, kad reikia mokėti mylėti – o aš mokėjau kalbėti su lygiai apie meilę. Ir dabar tik tai skaudžiai ilgiuosi, tik tai laukiu Hilono, namie sėdėti nepakenčiama. Lik sveikas. Perskirimas 16. Tačiau Hilonas ilgokai nesirodė ir Vinicijus galų gale nežinojo, ką ir manyti. Tušiai kartojo savo, jog ieškojimai, jeigu nori, kad jie būtų sėkmingi ir tikri, turi vykti pamažu. Jo kraujas ir karštas būdas maištavo prieš proto balsą. Nieko neveikti, laukti, sėdėti susidėjus rankas, net tokio charakterio žmogui. Ir jis kaip negalėjo su tuo susitaikstyti. Lakstimas miesto užkampėse su tamsiu vergu apsiautalu ne tik buvo bergždžias darbas, įgraužė mintis, jog tai vien neveiklumo dangstymas ir pasitenkinimo neteikį. Jo atleistiniai žmonės neužaušėliai, pasiūsti ieškoti savarankiškai, pasirodė netokie apsukrus kaip Hilonas. Kartu su jo meilė lygiai įsižiebė ilušijo azartas, noras žudbūt laimėti. Vinicijus toks buvo visada. Nuo pat mažų metų darė, ką norėjo su įkaršiu, kaip žmogus nesuprantantis, kad kas nors gali nepavykti, kad ko nors reikia atsižadėti. Teisybė karinė drausmė kurį laiką atvardė jo savivalę, bet draugiai skiepijo įsitikinimą, kad kiekvienas jo įsakymas duota žemesniajam privalo būti įvykdytas, o ilgokas buvimas rytuose tarp nuolankių ir įvergišką paklusnumą įpratusių žmonių tik sustiprino nuomonę, kad jo noriu nėra ribų. Tad dabar skaudžiai krauju plūdo ir jo savimeilį. Tose kliūtyse tame pasipriešinime ir lygijos pabėgime jam šmėžavo kažkas nesuprantama, kažkokia myslė, kurią mindamas kankinosi suko galvą. Jauti, kad aktį teisybę sakė, lygie nebuvo jam abejinga. Jeigu taip, tai kodėl įverčiau pasirinko klajones ir skurdą, o ne jo meilę, jo glamonės gyvenimą prabangiuose jo namuose? Į šį klausimą jis nesugebėjo rasti atsakymo, tik tai ėmė rusenti kažkokią neaiškį nuojautą, kad tarp jo ir lygijos, bei jų vertinimų tarp jo ir Petronijaus pasaulio ir tarp Lygijos bei Pomponijos Grecinos pasaulio tvyro kažkokia skirtybė, kažkoks nesupratimas gilus kaip praraja, kurios jis nevalioja užpildyti ir užlyginti. Kartais jam rodėsi, kad jis praranda lygiją ir nuo tos minties išnykdavo tie pusiausvyros likučiai, kurios tengiasi jame išlaikyti Petronijus. Buvo valandėlių, kai ne pats nežinojo, ar lygiją myli, ar neapkenčia, tik suvokė, kad turi ją surasti ir verčiau tegu į žemę praryja, jeigu jos nepamatys ir nepriglaus. Vaizduotėje kai kada regėdavo ją taip ryškiai, lygi čia pat stovėtų atgaivindama kiekvieną jai tartą ir iš jos išgirstą žodį. Jautė ją arti ant savo krūtinės savo glėbyje ir tada jo geismas susiplieksdavo kaip liepsna. Ja mylėjo ir šaukėsi jos, o pagalvojus, kad buvo mylimas, ir galėjo gerą valią įvykdyti viską, ko iš jos norėjo, apnikdavo į liudesį sunkus begalinis ir kažkoks neapsakoma švelnumas didžiulę bangą užtvindavo širdį. Tačiau užeidavo ir tokių valandėlių, kada blykždavo iš įniršio, mintise mėgaudavosi jos pažeminimais ir kančiomis, kurias ji patirs, kai bus surasta. Trokšdavo ją ne šiaip turėti, o turėti kaip sutripta vergę, bet kartu jauti, Jei būtų leista pasirinkti ar tapti jos vergu ar niekada gyvenime jos nematyti, tai verčiau būtų vergu. Užeidavo dienų, kai svajodavo apie žymes, kurias jos rausvame kūne paliktų rimbas, bet kartu trokšdavo bučiuoti tuos pėtsakus, net ateidavo į galvą, kad būtų laimingas, jei galėtų ją užmušti. Nuo tokių nerimaščių, kančių, abejonių ir susikrimtimo – nyko sveikata netgi grožis. Namuose pasidarė net laidus ir žiaurų šeimininkas, vergai ir net atleistiniai ėjo artin drebėdami, o kai bausmės ėmė kristi ant jų be jokio pamato, ne tik negailestingos, bet ir nepelnytos, jie pradėjo slapta jo neapkesti. Jis, aišku, tai jautė ir likęs toks vienišas, keršijo dar inirtingiau. Tvardėsi tik su Hilonu, nes bijojo, kad jis liausis ieškoti, o tas, viską sumuojas, pradėjo Vinicijų gniaužti ir kelti vis didesnius reikalavimus. Iš pradžių per kiekvieną apsilankymą tvirtino, kad darbas eis lengvai ir greitai, o dabar ėmė pats išradinėti sunkumus ir nors nesiliovė tikinti nebejotiną ieškojimų sėkmę, neslėpė, kad jie truks dar gerokai. Pagaliau po ilgų laukimo dienų Hilonas atėjo tokiu nusiminusiu veidu, kad jaunuolis pamatęs išblyško ir prišaukęs vos įstengė paklausti. Nėra jos tarp krikščionių? Taigi viešpatie, atsakė Hilonas, bet tarp jų atradau ir glauką tą gydytoją. Apie ką čia kalbi, kas jis toks? Tu, ponia, matyt, užmiršai apie senį, su kuriuo keliavome iš Neapolių į Romą, ir kurį gindamas netekau štai dviejų pirštų, ir be jų negaliu nulaikyti rankoje plunksnos – Plėšikai pagrobė jo žmoną ir vaikus, pervėrė į peiliu. Palikau merdinti užeigoje prie minturnų ir ilgai jo raudojau. Deja, įsitikinau, kad jis lygi šiol gyvas ir priklauso Romos krikščionių bendruomeniai. Vinicijus nesusigaudė, apie ką čia kalbama, tik suvokė, kad tas glaukas kažkaip kliudo surasti lygiją. Tada, užgniauždė skylantį pyktį, tarė. Jeigu jį gyniai, tai jis turi būti tau dėkingas ir pagelbėti. Ak, garbusis tėvūnė, net dievai ne visada būna dėkingi, o ką jau kalbėti apie žmonės. Taip, jis turėtų būti man dėkingas, tačiau nelaimi, kad tas senis silpno proto, dar aptemdyto amžiaus naštos ir sielvartų, todėl ne tik nejaučia man dėkingumo, bet, kaip sužinojau iš jo tikėjimo bendrininkų, kaltina mane, kad esu susimokęs su plėšikais ir būtent aš esas jo nelaimių kaltininkas. Štai koks man atpildas – Uždu perštus. Esu tikras nevidonė, kad taip ir buvo, kaip jis sako, tari Vinicijus. Tada tu žinai daugiau negu jis ponė, oriai atsakė Hilonas, nes jis tik spėja, kad tai buvo, bet tai niekiek jam nekliudytų pašaukti krikščionis ir žiauriai man atkeršyti. Be bejonių tai padarytų ir kiti taip pat be bejonių jam padėtų. Laimė, kad nežino mano vardu. O maldaus namuose, kur susitikome, jis manęs nepastebėjo. Tačiau aš jį iš karto pažinau ir pirmą akimirką norėjau pulti jam ant kaklo. Sulaikė mane tik apdairumas ir įpratimas pasisvarstyti prieš kiekvieną žingsnį. Tad išėjęs iš maldos namų pradėjo apie tą senį klausinėti ir tie, kas jį pažįsta, man pasakė, kad tai žmogus, kurį išdavė draugas keliaujant iš Neapolio, kitaip nebūčiau žinojęs, kad jis tai pasakoja. O kas man rūpi, Sakyk, ką matei maldos namuose. Tau nerūpi, ponia, bet man rūpi, nes šia grėsmė mano paties kailiai. O kadangi aš noriu, kad mano mokslas mane pergyventų, tai verčiau atsisakysiu tavo pažadėto atlyginimo, jeigu rizikuosiu gyvybę dėl tuščios mamonos, be kurios, kaip tikras filosofas, valiausiu gyventi ir dieviškosios tiesos ieškoti. Paaiškinimas mamona gopšumas savanaudiškumas – Pavadinimas kilęs iš senovės sirų turto ir pelno dievo mamonos. Paaiškinimo pabaiga. Tačiau Vinicijus priejo prie jo grėsmingų veidų ir prabilo prislopintų balsu. O kas tau sakė, kad nuo glaukų rankos tave greičiau mirtis ištiks negu nuo mano? Iš kur žinai, šunie, kad tavęs tuo jau pat neužkas mano saude? Hilonas buvo bailys ir pažvelgęs į Vinicijų akimojų suprato, Dar vienas neatsargus žodis ir žuves, niekas neišgelbės. Ieškosiu jos, ponė, ir surasiu, skubiai sušuko. Stojo tyla, girdėjai vien tankiai alsuojant Venicijų ir toli dainuojant sodė dirbančius vergus. Tik kiek palaukęs Draikas pastebėjo, kad jaunasis Patricijų šiek tiek nusiramino, tada prašneko. Mirtis praėjo pro mane, bet aš žiūrėjau į ją taip pat ramiai kaip Sokratas. Paaiškinimas žiūrėjau į ją mirtį taip pat ramiai kaip Sokratas, graikų filosofas apie 470-399 metai prieš Kristų pasmerktas mirtį ramiai išgėrė kalėjime nuodų, nors bičiuliai ragino jį bėgti. Paaiškinimo pabaiga. Ne, ponė, aš nesakau, kad atsižadu ieškoti merginos, tik norėjau tau parodyti, kad ieškojimas dabar man susijęs su dideliu pavojumi – Kadaise abejojai, ar yra pasaulyje toksai Euricijus, ir nors savo akimis įsitikinai, kad mano tėvo sūnus tau kalbėjo teisybę, dabar manai, kad aš įsigalvojau glauką? Deja, jeigu jis būtų išsigalvotas, jeigu aš visiškai saugiai galėčiau vaikščioti tarp krikščionių, kaip anksčiau, atiduočiau už tai tą vargšę iškaršusią vergę, kurią nusipirkau prieš tris dienas, kad slaugytų mano senatvę ir lošumą. Tačiau Glaukas gyvena, ponė, ir jeigu jis mane pamatytų, tai tu niekada manęs nematytum. O tada, kasgi tau surastų merginą? Čia jis vėl nutilo, ėmė šluostytis ašaras, o paskui kalbėjo toliau. Juk kol gyvas Glaukas, kaipgi man jos ieškoti, kiekvieną akimirką galiu su juo susidurti, o susidūrę žūti, tada kartu su manimi baigtusi ir mano ieškojimai. Kur tu lenki? Kur išeitis? Ko ketini griebtis? paklausė Vinicijus. Aristotelis moko mus, ponia, kad dėl didesnių dalykų reikia aukoti mažesnius, o karalius Priamas dažnai minėdavo, kad senatvį sunki našta. Taigi Glauka jau tiek metų ir taip sunkiai slegia senatvės ir nelaimių našta, kad mirtis jam būtų tik geradaryvė. Juk pasak Senekos, kas yra mirtis, jeigu neįsivadavimas? Malvikis su Petronijumi, o ne su manimi, ir sakyk, ko nori. Jeigu dorybė yra maivimasis, tai te leidžia man dievai likti pamaiva visiems laikams. Noriu ponę pašalinti glauką, nes kol jis gyvas ir mano gyvybėje ieškojimams nuolatos grėsia pavojus. Tai pasamdyk žmonės, kurie jį užmuš lasdomis, aš sumokėsiu. Jie nuplėš iš tavęs ponę, o vėliau dar grasins išduoti paslaptį Romoje tiek niekšų, kiek smilčių arenoje – bet nepatikėsi, kiek jie užsiprašo, kai padoriam žmogui reikia nusisamdyti jų niekšystę. Ne, garbusis tribūne, o jeigu vigilai sučiups galvą žodžius darant nusikaltimą, jie be bejonės išduos, kas pasamdė ir tau bus keblumų. Manęs jie neminės, nes savo vardo jiems nepasakysiu. Blogai darai, kad manimi nepasitikė, ir jeigu net nevertini mano apdairumo, atsimink, kad čia yra dar du dalykai – mano paties kailis ir tavo žadėtas atlyginimas. Kiek tau reikia? Man reikia tūkstančio sestercijų. Atkreipk ponę dėmesį, kad turiu surasti sažiningus niekšus, kurie gavę rankpinigių nedingtų su jais visai be žinios. Už gerą darbą geras ir užmokestis. Pridirėtų šiek tiek ir man nusišluostyti ašaroms, kurias išliesiu, gedėdamas glauko. Dievai paliudys, kaip aš įmylėjau. Jeigu šiandien gausiu tūkstantį sestercijų po dviejų dienų, jos siela bus hade. Ir tik tai ten, jeigu siela išlaiko atmintį ir mąstymo dovaną, jis sužinos, kaip jį mylėjau. Žmonių susirasiu dar šiandien ir paskelbsiu, kad nuo ryt vakaro už kiekvieną glaukų gyvenimo dieną išskaitysiu po šimtą sestercijų. Beje, turiu vieną sumanimą, kuris man atrodo nebejotinas. Vinicijus dar kartą jam pažadėjo reikalaujamus pinigus, bet uždraudė daugiau kalbėti apie Glauką ir pasiteiravo, kokių kitų naujienų atnešęs, kur per tą laiką buvęs, ką matęs ir sužinojęs. Tačiau Hilonas jam nedaug ką naują turėjo papasakoti. Buvęs dar dviejose maldos namuose ir akylai sekęs visus, ypač moteris, bet nepastebėjęs nei vienos panašios į lygiją. O krikščionys jį laiką savo ir nuo to meto – kada jis davęs pinigų išpirkti Euricijaus sūnui, gerbė jį kaip žmogus sekantį Kristaus pėdomis. Iš jų taip pat sužinojęs, kad vienas didis jų įstatymų mokytojas kažkoks Paulius Tarsietis yra Romoje žydų įskūstas, sėdi kalėjime ir Hilonas nusprendė su juo susipažinti. Bet labiausiai nudžiuginusi kita žinia, būtent, kad vyriausiasis sektos viso sekto žinys, kuris buvo Kristaus mokinys ir kuriam šis pavedė valdyti viso pasaulio krikščionis, netrukus taip pat turys atvykti į Romą. Visi krikščionys, aišku, norėjusia pamatyti ir išgirsti jo pamokymus, būsia dideli susirinkimai, kuriuos ir jis Hilonas lankysęs, o kadangi minioje lengva pasislėpti, tai nuvešęs ten ir Vinicijų. Tada lygija tikrai surasa. Pašalinus glauką, Tas apsilankimas labai pavojingas ne nebūsęs, atkeršyti suprantama gali ir krikščionys, bet apskritai jie žmonės ramus. Čia Hilonas gerokai stebėdamas įsėmė pasakoti, jog niekada nematęs, kad jie ištvirkautų, nuodytų šulinius ir fontanus, nepjastų žmonių padermės, gabintų asilą ar maitintųsi vaikų mėsą. Ne, ne. To nematęs, veikiausiai atrasęs tarp jų ir tokių, kurie už pinigus nugalavysią glauką. Bet jų mokslas, kiek jam žinoma, jokiems nusikaltimams neskatina atvirkščiai, nuoskaudas liepia atleisti. O Vinicijus dar prisiminęs, ką jam pas aktę sakė pomponija Grecina. Hilono žodžių apskritai klausėsi su džiaugsmu. Nors jo jausmas lygiai kartais darėsi panašus į neapykantą, bet dabar jis jutų palengvėjimą girdėdamas, kad jos ir kompanijos išpažįstamas mokslas nesas nei nusikalstamas, nei koktus. Tačiau širdyje kilo neaiški nuojauta, kad iš tikrųjų tas jam nežinomas ir paslaptingas Kristaus garbinimas atitvėrė jį nuo lygijos, tad pradėjo to mokslo ir bijoti, ir neapkesti.